que ia dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola mais de uma hora, mais de uma hora, chupando a rola, e depois que ia dar o cu, eu, eu me disse. Bagulho doido, pai. <laughs> Aí você acha que é mentira minha, né? Não, eu meti a rola na fita dela e fiquei um tempo e depois saí. Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta. Quando ela fuma, ela mama. Quando ela bebe, ela senta. Quando ela fuma, ela mama. Quando ela bebe, ela senta. Ela fuma, ela mama. Ela bebe, ela senta. Ela fuma, ela mama. Ela bebe, ela senta. Joga um pouco de catuaba, que a novinha nunca esquece. Um pouquinho de maconha, cerveja e balinha, pepeca se abre, a novinha enlouquece. Na brisa do beck ela desce. desce, desce. Depois de um gole ela sobe. sobe, sobe. Na brisa do beck ela desce. desce, desce. Depois de um gole ela sobe. sobe. Na brisa do beck é que as novinhas enlouquecem. Vou apertar um baseado pra gente ficar relax É, fumaça que sobe, bumbum que desce Desce, desce, bibumbum que desce Desce, desce, bibumbum que desce Desce, desce, bibumbum que desce Desce, desce, desce Deixa com o pai que o papai investe Deixa papai, que o papai investe. Joga um pouco de catuaba, que a novinha não que esquece. Um pouquinho de maconha, cerveja e balinha, pepeca se abre, a novinha enlouquece. Até fosse mini meteu a boca a chupar minha rola até quando cansou. Eu mereço quanto, amor? Cinco real pra fazer caridade. Me respeite, velho, sem vergonha. Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta. Quando ela fuma, ela mama. Quando ela bebe, ela senta. Quando ela fuma, ela mama. Quando ela bebe, ela senta. Ela fuma, ela mama. Ela bebe, ela senta. Ela fuma, ela mama. Ela bebe, ela senta. Joga um pouco de catuaba, que a novinha nunca esquece. Um pouquinho de maconha, cerveja e balinha, pepeca se abre, a novinha enlouquece. Na brisa do que ela desce. Depois de um gole ela sobe. Sobe, sobe. Na brisa do beck ela desce. Desce, desce. Depois de um gole ela sobe. Sobe, sobe. Na brisa do beck é que as novinha enlouquece. Vou apertar um baseado pra gente ficar relax. É, fumaça que sobe, bombom que desce, desce, desce, bombom que desce, desce. Be que desce, desce, desce. Be que desce, desce, desce, desce. Deixa com o pai que o papai investe. Deixa com o pai que o papai investe. Joga um pouco de catuaba que a novinha não que esquece. Um pouquinho de maconha, cerveja, balinha, pepeca se abre, a novinha enlouquece. Até por mini meteu a boca a chupar minha rola até quando cansou. Eu mereço quanto, amor? Cinco real pra fazer caridade. Me respeite, velho, sem vergonha.